وعلى آله وصحبه أجمعين Draga cijenjena braća, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Večeras imamo čast ugostiti našeg brata, šeha Jusufa Barčića, koji će nas obratiti sa temom naš odnos, odnosno islamski odnos prema predpostavljenima. Pa nadamo se da ćemo se također pokoristiti od ove teme, da ćemo iz nje izvući pouke i poruke, a također na kraju će biti postavljena po strani šeha tri pitanja i za ta tri pitanja su predviđene i tri knjige.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 se da im vode u ponor, ali još uvijek nisu svjesni da imaju uputu koja stoji i prkosi u svakom vaktu i vremenu svakoj zabude. I poziva svakog čovjeka u svakom vremenu do kijameskog dana da ispliva iz ponora džehla, vrati se u svjetlo upute, da zna svoj smisao života na ovom dunjelu vremenu koje je kratko koje se pruža svakom stvorenju svakom robu da se opredijeli da li će prihvatiti da bude od onih koji voja Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova poslanika alaihi salatu wa salam iznad svega i njemu se pokoravati a biti neposlušni šeitanu lana tullahi ali koji ljude odvodi od pokornosti Allahu subhanu koji ne odvodi od sljeđenja poslanika ali ih sratu vasera i na takav način ostavlja čovjeka da bude od izgubljeni zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala što nas počasti da budemo od onih pojedinaca koji se okupljaju ovakvim međlisima koji nakon lutanja mnogi u zabludi u vremenima kada je napad na din idejno, politički i na svaki drugi način bio jače izražen nego u vremenima sada koja su okonac din ostao je i ostaće uvijek prisutan to je garant stvoritelj subhanahu wa ta'ala da na zemlji će biti robova koji znaju šta je pravi put. Koji će pozivati tom putu. I neće im smetati mnoštvo onih koji ga ne prihvataju. A većina ljudi je za džahennem pripremljena. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين جل شأنه ما سباويستي objavi da će napuniti džehennem od ljudi i od džina. znači onaj ko se ne bude pokoravao Allahu subhanahu wa ta'ala izlaže se Allahu u prokletstvu kazni da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva da nas uputi stazom upućeni oni koji ponizno znaju po zemlji što hode i znaju kako se postavljaju i koma se pokoravaju tema koju smo večeras naslovili u dersu naš odnos prema predpostavljeni. Tema na koju se malo danas govori i tema koju mnogi ne razumiju od onih koji pretjenuju do onih koji je potpuno omalovažavaju i ne govore nam. Allah subhanahu wa ta'ala nijedno pitanje nije ostavio u knjizi jer se nije dotakao pojasnio robovima kako ne bi lutali i kako spletke i šubhe šeitanske ne bi bila uzrokom da čovjek bude izgubljen je vjernik upućen od stvoritelja subhanahu wa ta'ala zna da se postavlja u svakom vaktu i vremenu i neće biti od onih koji nema izlaz jer kako kaže Jelle Žanu وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا onaj ko se Allah subhanahu wa ta'ala boji Allah mu dade izlaz u najtežijim momentima fitneta i iskušenja onaj ko se vrati Allah subhanahu wa ta'ala Allah mu srce usmjeri da se ispravno postavi ne poklekne i ne ugodi šeitanu vredu za razliku od onih koji nisu dovoljno predani stvoritelju subhanahu wa ta'ala da upravo u vremenima iskušenja postaju plijen i žrtva oni koji zavode čovjek. Odnos prema predpostavljenim u islamu najbolje definiše riječ stvoritelja subhanahu wa ta'ala kad kaže jelle še'nuhu fi surati nisa بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أتيعوا الله وأتيعوا الرسول وقول الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وزناتي جل شأنه poziva vjernike pa kaže ja ejuha ladin aman o vi koji vjerujete Allahu subhanahu wa ta'ala se pokoravajte i njegovu poslaniku i vašim predpostavljenim a ako se s njima sporite i dođete u sukovu djelešenuhu prema ovoj trećoj skupini onima kojima je naređena pokornost nakon pokornosti Allahu Subhane i poslaniku njegovu predpostavljen ističe kad dođe do sukova do razlaza zbog čega? zato što predpostavljeni u islamu nisu oni koji su nepogrešili i da nema slijepoj predanosti i pokornosti nikome do stvoritelju Subhana i poslaniku koji naređuje pokornost Allahu Subhana jer su oni sačuvani od lutanja poslanici alaihi salatu wa salam i zato su oni jedini ispravani dosljedani potpun uzor za razliku od svih drugih ljudi I zato žele ženu ističe moment kad se raziđemo sa pretpostavljenim da ne bi ošli u zabludu. Da ne bi došli u poziciju da ne znamo kako ćemo se orijentisati. Kad vidimo da pretpostavljeni čini i nešto što na određen način vidimo da je neispravno. Žele ženu daje odgovor da se vratimo Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku njegovu jer to je ključ i način da izbjegnemo sukom ako vjerujemo Allaha Subhanahu da predpostavljeni isto tako ako je od nas mora da prihvati Allahovu riječ i riječ njegova poslanika Aleksa i kad su se tako predpostavljeni u islamu ponašali, obhodili ovaj ajet, prakticirali ispravno i primjenjevali onda je bilo malo iskušenja i malo sukova i razilaženja jer su svrsto imali izlaz ali kad su predpostavljeni zapostavili vraćanja Allahu Subhana i poslaniku njegovu onda je nastao nered onda su oni sami sebi postali cilj a to nije din din koji žele šehnu je dao da bude vodilja čitavom čovječanstvu on je nam cilj da živimo u skladu sa dinom i zato i pretpostavljeni je sastavni dio robovanja Allahu Subhane i emanet koji mu je povjeran snosi će odgovornost kod Allaha Subhanahu wa ta'ala i na koncu Đelle Šehnu kaže Zalike hajr in kuntum tu'minu na billahi o lijevu mil ahir Ako vi vjerujete u Allaha i onaj svijet Znači tako se postavite U sporovima Znači vratimo se da vidimo šta kaže Allahova riječ I šta kaže riječ poslanika ali se tu se nam Po kom pitanju u kome se sporimo I onda je obaveza svi Da se vrate Allahu I napuste sve ono što je suprotno tome Zalike hajr to je dobro wa ahsenu ta'wila i najbolji tumaž i tefsir danas imamo period gdje mnogi često iskoristavaju svoje ovlasti da se pozovu na din i kažu vaša je obaveza da se ne cijepate i da nas slijedite nemojte praviti hilak razilaženje u islamu je naređeno da postuješ pretpostavljeno hm? to često ističu imami na mimberima danas a kad kažemo imamima i onima koji su preuzeli odgovornost i emanet tumačenja dina na javnim mjestima u Allahovim kućama Allah subhanahu wa ta'ala naređuje to i to zabranjuje to i to njegov poslanik alaihi sallatu wassalam onda im vidimo kako glava okreću u ljudi ti takvi predvodnici koji nemaju sluha da čuju što Allah djelje ženu naređuje i njegov poslanik izlazu se Allahovoj srđbi i prokletstvu i postaju predmet pitanja da li su uopšte oni dosljedni da budu predvodnici i predstavnici džemata kad je u pitanju vodstvo u islamu i predvodništvo u ovom ajetu od ashaba Ridvanullah i Tara Reim tumačenja koja su prenesena i kako spominje Ibnu Kefir i i vašim predpostavljenim kaže hum ahlul fiqhi wa din to su oni koji poznaju din i razumijevaju ga to su vaši predpostavljeni s tim što Ibn Kesir dodaje još da je to glavna poruka u ajetu što ne izuzima mogućnost da oni koji su imenovani da imaju vlast kod muslimana imaju određena zaduženja da i oni podilaze pod to kad su muslimani bili organizovani i kada su imali svoju državu nam neko je imao određene pozicije koje su sa šarijetskog aspekta bila obaveza da budu poštovane da onaj ko je namjesnik ovdje ili ondje mora biti prihvaćen i priznat sve dotle dok ne čini dijela koja ga izvode iz vjere. I pravilo u dinu je da ti takvi pretpostavljeni ne smiju biti zanijekani. Da moramo trpiti njihov alfužur nepravdu sve do te mjere dok ne bude kufom bilah i oni će za to odgovarati a mi se nećemo pokoravati u dijelima koja su suprotna onome što Allah subhanahu wa ta'ala i poslanik jego naređuje taj period trebamo dobro staviti predase da je to jedan period koji se razlikuje od perioda u komu smo mi danas a to je da muslimani u mnogim mjestima posebno mi na ovim prostorima nismo u poziciji da kreiramo javni život putem vlasti znači mnogo što što, što nam din da je pravo i traži od nas stvoritelj subhanahu wa ta'ala da mi budemo predvodnici zbog manj, mnoštva kufra i zbog mnoštva oni koji su nemarni prema vjeri i dinu mi smo podređeni na određen način I na određen način nemamo takve predvodnike. Ono što je ostalo jeste u krugovima i zajednici muslimana u kojoj živimo imamo određene djelatnosti i obaveze koje su zajedničkog karaktera koje nas nekad vezuju i u kojima smo se složili kao što je as-salavatul okupljanje na pet vakata namaza. Predvodništvo koje na određen način na sve okuplja, da klanjamo zajed, da o problemima koji nas opterećuju, jedni drugima je nasjeha i savjet sinimo i tragamo da skupina s kojom živimo od muslimana bude u skladu sa riječi stvoritelja Subhana i riječi njegova poslanika Resursana i da će svaki pojedinac toj zajednici snositi odgovornost koliko je taj din primjenuo zbog manjkavosti proučavanja islama i traganja za propisima i pravilima mnoštvo ljudi na ovim prostroj, prostorima je pao u poziciju slijepog slijedjenja imama predvodnika u namazu koji su na određen način preuđeli je mene odgovornosti zajednice i džemata koji je predvode. Koliko su ga oni pojmili, koliko nisu pravedno, mi smo svjedoci toga. Da danas imami nemaju autoritet u džematu, onaj koji su nekad imali. Da svojim obhođenjem, ponašanjem i nivom znanja nisu u poziciji da budu dosledan uzor nego naprotiv su kritikovani i da mnogo toga čine što se kosi sa šerijatom mnogo novo novotarija i nečega što nema utemeljenja u vjeri čine i postaju oni koje mi moramo da trpimo sve do onog momenta dok oni čine ono što ih čini muslimanima od osnovnih propisa vjere a za njima smo u sukobu kad je u pitanju autoritet jer je ovo vakat i moment kad su mnogi emanete ovako pojmili kao što je predvođenje džemata i zajednice muslimana kad nema vlasti i države muslimana imam i džemat i mesin ta skupina je jedno tijelo koje je Allahov propis sve okupio pet puta dnevno da budu predanosti Allahu subhanahu wa ta'ala te skupine su duže da se savjetuju da tragaju šta je ispravno u dinu a šta nije ne smiju sebi dozvoliti da budu slijepi sljedbenici onoga što većina radi jer povođenje za većinom odvodi nas od proučavanja vjere a većina ljudi u džehlu živi. U ovim vremenima, kad smo u mogućnosti, znači da saznajemo više o svom dinu, da učimo više, vidimo kako se javljaju određene razlike u mesinima, u džematima, i vidimo kako se neki bune, kada vi nam donosite nešto što nije bilo ranije, da mani vam donosimo dobro ili zlo, ali ja dobila, jer to što vam nudimo novo u mesidu ima u Kur'an i Kerimu i u sunnetu poslanika sallallahu alaihi ve sellem ili je to zabluda jer muslimani trebaju istinu da prihvate i kad god dobiju mogućnost nešto novo da saznaju moraju to prihvaćati i to je ispravan menes da muslimani i svaki musliman kad bude podučen nečemu što nije znao mora da to prihvati prihvati a dok nije znao da ga žele ženu neće teretiti. I molim Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi zidni ilma, gospodar u nas naše znanje nam poveća. I zato je ulema nakon padanja države i oni koji su bili određeni za određene pozicije preuzela potpuno vodstvo kod muslimana. Znači oni su ti na koje se moramo ugledati I njih pitati oni su nam predpostavljeni Jer oni naređuju dobro Odvraćaju od zla A alim i učeni ljudi nisu pali I došli u poziciju Da emanet pronevjere Po nekim pitanjima Pa da olako prihvate pozicije i zapostave istinu varijantu nego su ostali dosljedni u svim vremenima po cijenu života maltretiranja, zatvaranja, ubijanja učeni ljudi nisu govorili o Allahu Subhane i o dinu ono što nije onaj ko je malo čitao literaturu koja govori o našim prostorima u vrijeme Austro-Ugarske kada su neprijatelji dina došli da nametnu vlast muslimanima i da sve tragove onoga što se vodi političkog djelovanja kod muslimana unište i podrede muslimana da su sad mnogi odučeni ljudi poubijani zbog čega? samo što nisu htjeli reći to je dozvoljeno alim koji nije htio da kaže da žena može da otkrije lice i da to nije dozvoljeno osim starici takvi su mnogi vješani i ubijani ta ulema i ti ljudi koji su dosljedni bili svog dina i vjere će naći nagrad u stvoritele Subhane. I na njih se moramo ugledati za razliku od onih koji su rekli na Allaha Subhana ono što nije i propise vjere prilagođavali vaktu i vremenu kako bi se čuvali život. Zato din i šerijat mogu nositi oni koji Allah subhanahu wa ta'ala odgojio da na svim iskušenjima Allahovu riječ stave ispred. Po cijenu bilo čega. Zato to je uzor muslimanima i ostat će do kijametskog dana al ulema varasat ulembija. Učeni se biti, na, bit, biti nasljednici poslanika Alim Sadvosena. I oni su ti na koje se moramo pozivati i tragati da od njih saznamo ono što je ispravno. Kako ne bi zalutali sa staze upućenih a djelje še'nuhu naređuje da emanete i povjerljive stvari muslimani daju onima koji su dosljedni i taj tu obavezu mnogi dekada olako poimamo kad kaže djelje še'nuhu inna Allahe ja'murukum an tu'addu l'emanati ila ahliha Allah subhanahu wa ta'ala vam naređuje da povjerljive emanete i sve ono što je bitno dadnete onima koji su dosljedni toga koji su ahlan nidalik koji mogu ispravno to ponijeti da nas krupne emanete kod muslimana vode ljudi min ahli al-fiski wal-fujur od onih koji su skloni velikim grijesima i nepokornosti Allahu Subhane po nekim pitanjima takvi često danas imaju pozicije da se pozivaju kako su oni predvodnici naprotiv istinski predvodnici će ostati oni koji su dosljedni učenja Islama i Dina i koji se budu čvrsto držali Allahova govora i sunneta poslanika alaihi salatu wasalam a ti koji su trenutačno ovdje ili ondje na pozicijama mogu obmanjivati samo neuk narod i one koji ne znaju šta je istinski din jer lažno ovojstvo je lažno a istinsko slijedjenje i prihvaćanje nečega Allaha radi je upravo kod onih koji se Allaha subhanahu wa ta'ala boje zato kod prvih generacija vidjet ćemo primjera koji nam dokazuju kako su ashabi ridvanullah i dala alaihim ispravno pojmali vodstvo. Kada jednom prilikom alaihi salatu wa salam pisarija odredio u jednoj skupini vođu min al ansar od ansarija pa je nakon što su izasli on rekao za nije poslanik naredio da me, da me slušate ja sam vam predvodnik kažu da kada onda zakupite drvo i donesite da ako naložite vatru kada sad sam odlučio tvrsto da vam kažem da uđete svi u vatru la havla vla primjer povodom čega je i prethodni ajet i citiran u ovoj ovom govoru pokoravajte se Allahu i poslaniku i pred postavljenima kad se s njima razlijedite vratite se Allahu i poslaniku Onda je neko od prisutnih rekao, zar nismo došli Muhammedu a.s. da nas izbavi iz vatre, a ovaj traži od nas da uđemo u vatru. Kažu da, nećemo to uraditi dok se ne vratimo poslaniku, ali se da pitamo za to. Tad je rekao alaihi salatu wassalam لو دخلتموها ما خرجت منها أبدا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام da ste ušli u vatru nikad iz nje ne bi došli innama ta'atu bil maruf a ta i pokornost je onome što je ispravno e, ovo je pravilo kod muslimana kad nam neko ima poziciju ako smo ga izabrali za nešto traži nešto što Allah voli onda se pokoravamo Allahu u tome izvršavajući ono što Allah voli i muslimani inače nemaju slijepo pojmanje božstva najodabraniji, najbolji predvodnik, predvodnik Ebu Bakr radijallahu ta'ala an wa Umar za koji kaže alaih sallatu selam iqtadu bi Ebu Bakr na Umar uzmite za uzor Ebu Bakra i slijedite ga i Umar ibn Khattaba radijallahu ta'ala an ti takvi su rekli kad kažemo dobro i ono što Allah voli podržite nas kad tražimo i skrenemo s tog puta nemojte nas slušati znači ovdje jasno vidimo da prve generacije niko od njih nije pojmao slijepo povođenje za vođom nego ako traži od nas ono što je ispravno, prihvatamo. Ako traži nešto što nije utemeljeno, da se moramo suprostaviti tome. Jer to slijepo vođenje upravo je, nema smisla ako bi slijepo jednog čovjeka slušali u svemu. Ne razmišljajući o tome što govori, šta traži od nas, šta nam naređuje, onda bi bili slijepci. A din nije to. Din nam daje mogućnost da u svemu što činimo, činimo dela Allaha radi, i da vidimo dobrotu i hajr a ako nam nešto zabranjuje da to napustimo jer u tome šer i zlo zato ovdje vidimo primjer poslanika alaihissalatu wassalam koji potiče na to znači da nikada ne prihvatimo slijepo sljeđenje nego da prihvatimo ono što je ispravno i zato primjer od ove skupine da su ušli u vatru znači da bi slijepo slijedili vođu i na takav način zalutali zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovo nekoliko riječi to rečeno o vodstvu i islamu bude prilika da tragamo u literaturi i čitamo i ispravno se postavljamo sp sprem svoji predpostavljeni po nekim pitanjima u islamu jer uvijek je bila skupina muslimana i živimo nekad veća nekad manja među njima ima određene odgovornosti da ono što se kosi sa knjigom ne prihvatamo od njih da pitamo učene po svim pitanjima i da inša Allahu Teala budemo od onih koje istina vodi jer samo sa takvim odnosom u svim vremenima i završim sa hadisom poslanika Rehi Salatu Veselam gdje je strogo upozorio na ovaj vakat u kome smo mi danas innehu men je is minkum ba'di se jara htilafan ketira alejkum bi sunnati wa sunnati l'hulefa rašidin al mahdiyina min ba'di onaj ko bude živio poslije mene naći će na velika razilaženja i odstupanja nisi biti, znači bit će nečega što će biti veliko iskušenje alaihi salatu wa salam tad upućuje da se držimo Kur'ana i sunneta i prethodnika prvi od halifa znači da se ugledamo na njihovu praksu kako ne bi zalutali jer svaki drugi put i svaki drugi odnos upravo vodi u zabludu jer kako stoji u hadisima poslanika ali se to se selam doći će vakad kada će el ma'ruf yakunu munkar in the nas ono što je dobro kod ljudi će biti ružno i smatra će to neispravno a ono što je nevaralo što Allah mrzi ljudi će smatrati ispravnim u tim vremenima znači kada na ovoj i kada mnogo što što nije od dina bude prisutno na nama je da se vratimo knjizi Kur'anu i sunnetu poslanika alaihissalatu wasalam kako ne bi bili od oni koji lutaju zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da ova buđenja i davetski rad u kaknju i svuda širom svijeta bude od plemenitosti da nas vrati ispravnom sljeđenju Allahove riječi i riječi poslanika alaihissalatu wasalam dok ne dođe do konačnog ujedinjavanja muslimana i vraćanja u poziciju da oni upravljaju nevjernicima i da oni stave pravila po kojima se moraju svi ponašati a nikako da muslimani njima bude nametnutno da budu podređeni u mnogim mjestima i žive po zatvorima i ne znam kako sve od strane kufra da taj moment iša Allahu Teala dođemo u kraj a na ovim iskušenjima koja prolaze molim Allah Subhana da vjernike učvrsti da ne pohleknu i da ostanu od onih koji će se vratiti knjiži i Kur'anu i sunnetu poslanika alaihi sallatu wasallam. Jazakuma khaira. Sada Allah i dobri. Mi zahvaljujem na ovim korisnim riječima. A prije svega tražit ćemo znači, tri pitanja i na, naravno odgovore i da podijelimo ove knjige pa ćemo onda prepustiti ostalim i postavljaju pitanja koliko ih imaju. الإيمان عند أهل السنة والجماعة دفنيتيا إيمانا قد أهل السنة والجماعة Definicija imana je potvrda spoznaja srcem, potvrda srcem, potvrda jezikom i djelom na tijelu. Ma li osta? Ne može. Ili da, a nisam. Hoćemo potpuno definiciju. Da, da, da. ima kako poslani kažu hadisi od imana in tu'mine billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa ljevmin ahiri wa tu'minu bil qadri hadisi wa šarim e, iman, znači vjerova je opća definicija koja kod ahlu sunnete zašto kod ahlu sunnete kažemo da definicija imana jer mnogi iman shvataju površno a ahlu sunnete je skupina koja će ostati u svakom vaktu vremenu ko bude to učenja držao on slijedi ashaba i prve generacije jer neko kaže ja vjerujem u srcu u Allahom, Meleke i time se zadovolji zato smo rekli da ovdje vjerovanje od Ahlu Sunneta da nešto prihvatimo srcem potvrdimo to riječima i djelima i šta još ima? Ovo je što divo roko? Ja ima neko od drugu definiciju, ovdje nedostaje dio definicije ovo je djelimično kvarirano tačno, a ostaje djed, nije, nije okončena definicija po danas. Poznaja srcem i podjelja srce. Izgovor jezikom i djelja. To tri. Dao srcu jedan i jezik. Srce, jezik to stačni, to su ruknovi imana. Ja, šta ruknovi imana. A, pa ja sam Ja sam počeo da pojima, što da ne spadim. Me oni znaju pravo. Ima na polje? Ide ustrajimo na to. Je zjedu bi ta, a o jem kosu bil masija. Iman kod ahlu sunnata. Povećava i sponjavi. E, e, da je potvrda srcem. Znači, da se to očituje putem dijela, putem riječi i dijela i da se povećava iman sa čime? Dobrim sa dobrim dijelima, sa pokornošću Allahu da se iman povećava nije isti onaj koji uči Koran 3 sata i 5 minuta da njegov iman se treba da poveća onaj ko klanja 2 sata i ko klanja 5 minuta su isti da razlika iman se to iman je nešto što je u srcu ali se povećava sa čime se dobrim djelima ali isto tako kako se iman gubi grije mašijet čovjek svjesno prkosi uradi nešto što Allah zabranjuje la Allah ga vrati nazad iman njegov spadne pa valja ga ponovo E u tome, znači, da se iman treba pojmiti zdravo, da dobra djela uvijek te dižu više. A grije i sve navedalo te uvijek spušta, ma samo sad ćemo griješenja, iako čovjek uvijek nekad, ali se kajemo i ne dozvoljava sebi vjednika pada u velike grije, eh? kaje se Allah i čuva iman, obdržaje u pokoru, zašto nama, zašto poz, zašto učenje Kur'ana, upravo da bi naš iman, da bi nas Allah subhanahu da naše vjerovanje bude na velikom, pa da neće žela ovom pratu. Drugo pitanje. Drugo pitanje, ko će nam reći koji je zadnji ajet od objave dostavljen Muhammedu Aleyhi Sallatu Sallam? Koga recite? Čim bi igoš? Onaj, e, ajet iz Kino Majde, danas sam vašu vjeru, da sam neki blag da su uvijek na vrlo. I zadovoljno sam da je sam Ima neko drugi ovo? Isto se rekao jednom, ima ovo i drugi maša. Jer to je ajed po pitanju propisa u potpunju, ali ima ajed zadnjih koji je došlo objavi za pešat dio. Hm? Reci, reci na to. Može značenje ajeta? Kulahu što se je blizu toga oko ima ajed uz taj ajed a značenje ajeda Thank you. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت bojite se dana E, kad tako jome turžavna fiha, bojite se dana kad će biti Allah vraćeni i svako će zaraditi ono što je činio. To je zadnji ajet koji je objavio. Hajde ovo. Daj, daj, Dobro, i treće pitanje. Treće pitanje, hoće nam razviti da je, no, ko je novo dar? Ko je novo dar u islamu? Da, ko je novo dar u islamu, ona je povedeva Allah u vjeru nešto što nije od njih. Znači, nema u praksi? Poslanike, stala Allah u vjeru. Da, evo, da se to sunete vidjeti, a ono je nešto. Dobro. Jezakum hajra i sad imate pravo na općenita pitanja, znači vezano za drs ili ne vezano za drs. Bojru, ko ima pitanje, nek vas pitanje. Yeah, we do. ako čovjek nabavi robu, a recimo kojom planira trgovati, i ne prodaje za jedno određeno vrijeme, i ta roba izgubi, recimo, prođe Evrop traja, da li tu robu može ponovo prodavati i da li je dužan za nju zekija Ako je roba ostala godinu dana, ima vrednost ni sjava, mora dati na nju zekat. Ako je roba mirovala, nije prodavao a to su ist, njena vrednost istekla, znači ako nije za upotrebu, nema pravo osim da naknadno, ako možda da roba, na primjer, njeno trajanje se može da produži, pa da promijeni da, ali ako je roba istekla, jer valjanost ne smije kao tako je više nuditi, ako, jer rok ima svoje. Dobro, sljedeće pitanje. Čovjek ima razlika, recimo, ima pravo, pa da se radi, da se kranje, da se kranje, da se kranje, da se kranje, ne, ne smije. Krvarenje će Allah od zdrla je tako. Ne kvarija. Ne. Krvo. Dalje. Ja sam čisto mišljenje učenjaka da je dozvoljeno govarati uh, javne grešnike, znači oni koji javno čine greje, njih je dozvoljeno govarati, glavu kod ono gdje mm, se ovaj, zabranje stomane. Da li se to odnosi i na ove novatare koji primenjuju novatare recimo bez vidio, da li su oni javni grešnici? Da oni koji znaju, ima mi nevi rahmetullahi kad spominje da ogovaranje novotara, znači govor o nije ne spada u gibet, tu je izuzeo, znači kad govorimo o novotarijama i kod nekih ljudi koji to prakticiraju, kao vid inkara, da to, znači istaknemo zlo, da to više, da to ne spada u gibet. Gibet je, znači ako neko govorimo o vratu, sestri, ono što, što vrijeđa, Allah otari novotari je vid napadanja onoga što je neispravno, da to ne pada pod gibet. To ima mi nevi spominjeno. To ima svoje istine, jer ko govor novotari ima isti kao onome ko nije tako. Ne. Što čim sa stvarima koji nađemo, na primjer, bilo sad je novce o nekim vrijednim stvarima koje nađemo, bilo na cesti, ali da li smijemo zadržati ili onaj, koliko se da nađemo ovdje vlasnika? Ako ne nađemo vlasnika, ako znači ako je čovjek u nuždi da uzme dio toga ulema kaj nema zabranu za to ali osnovi ispravnije znači da to dadne u pivu džuhil hajr znači ono što će biti od koristi od dobrih dijela da li siromahu, da li nekome koji pot... ne, da li neki hajr da napravi tog novca ako se ne zna koji vlasnik ima pravo da raspolaži s tim novcem ali je bolje da ga ne zdrži ko sebi u potpunosti nego da ga dadne u znači nešto će biti od opće koristi za sve muslimane Mojro, ima li još pitanje? Ja bih pitao povodom ovih izbora gdje se kandiduju vjernici. Gdje smo imali dosta zemalja gdje se e, kandiduju islamske e, stranke i partije, da li je to ispravno i da li je ispravno uopšte izlas na izbore i glasa za neke ljude koji ne klanjaju i, i ja vam zbriš ako je stranka sa predznacima islamskog u smislu da zagovara šerijat i tako se na javnoj sceni pojavljuje i poziva ka tome, onda smo obavezni je podržati i dati mu glas. Isto si da smo mi sredbenici šerijeta. Ali ovdje pitanje islamskih stranaka i pojnjima stranačkog opredeljenja. Jer u svijetu malo je kad došlo do takve načina, znači u zadnjim vremenima, mnogi se prešćave i pokušaju djelovati pod imenom Islama, ali u osnovi ne zagovaraju potpunost primjenu Islama. Šerijeta kao zakon je slično. Ali, ali ako nađemo znači, takvu skupinu koja zagovara tako, onda smo dužni je podržati. Ako imaju, znači, moment u kome osjećaju da mogu politički djelovati i zagovarati prava. I ta pitanje javnog organizovanja muslimana u vodstvu je pitanje koje je bitno. Ali muslimani zbog lične i pojedinačne slabosti i neuvezanosti unutra, nekad nisu u stanju da se javno organizuju. To snosi odgovornost. Da bi se javno organizovali, moraju unutarnje stvari prvo, moraju srca zbližiti. Na čistom dinu, čistom vjeri, i onda svoja prava su u stanju zajednički braniti. Ali ako će oni jedan drugog se bojati, ne budu bila, samo začuva toga, jedan drugog izdavati na običnim stvarima, onda takvi nisu u stanju i najmanje, sad to vidimo da sve stranke, ja, koje su nevjerničke, godinu dvije i sukob unutarnji. Promjena statuta, pravila, ovoga smijenili, ovoga doveli. Znači, zašto? Zato što laž sama po sebi ne može ujediniti vojstvo. U vojstvu muslimana moraju biti upravo skupine koje su svjesne tog momenta, jer izlazak u javno zagovaranje muslimanske prava znači žrtvu i predanost i dosljednost. Jer na tome ustraju i na svim iskušenjima ne poklaknu koja su neminovana na tom pravcu. Jer kogod istinu obznani, bilo da je jedin pojedinac ili skupina od strane nevjernika, šetanske bude napadnu. Isto kao što je Muhammed sa prve skupine, kad muslimani ojačaju u međusobnim odnosima, onda neminovno prolazi takvog načina organizovanja. Neminovno. Da se nametnu, da budu od onih koji će, znači oni kreirati stvari. Ali ma, male po skupine, mali pojedinci, na njima je da pozivaju druge da vjeruju. I da oni ostanu dosljedni da pokleknu na tom putu. Allah će sigurno pomoći te skupine. A drugo, drugi dio pita da li je dozvoljeno glasati za oni koji ne, ne, ne zagovaraju šarijati, koji ne, ne, ne klanjaju, recimo, čine javne gdje i tako. Pošto je situacija, mi nemamo islamske partije. Tako. Sredinama gdje nema takve stranke koje odvrno šarije zagovara, a imaju stranke koje nisu neprijateljski na prvi pogled raspoložene ka islamu i daju prava muslimanima, znači njihovo glasanje za takve stranke ne znači povođenje za pravilima te stranke, ali u osnovi ako osjete moment, moment da će to biti od opcije koristi za islam, da od dva neprijatelja uzme onoga koje je manje i da će to ugroziti neprijateljsku struju koja jače više je raspoložena prema muslimanima, da nam nije išala greh ako tad izađemo tad. I dadnemo svoj glas, ali ne znači da smo sljedbenici te stranke. Slijepo. Da. Bojrom, ali još pitanja? Ja, jedno pitanje ako je čovjek bolestan, a da je mazda za otkup, ne može postati, da nam pojasnite to, kako će izgleda? Jako mi je da nahrani svaki dan postača. Onaj ko nije u mogućnosti da posti, bolestan. I ne nada se da će ozdraviti da bi te dane napostio, jer fidije, da svaki da, dan Ramazana po jednog siromaha naba. 30 dana, 30 siromaha. Ima, to mu je otkupnina zbog nekoga. Ako nije u mogućnosti nahrani, ako nije u mogućnosti Allah ga ne duži ako nije u mogućnosti daju kirli kul Allah ne duži nega ko ali ako neko drugi da ne zna njega ako neko njegove bliži da je hajer da ga zemlje uzem Allah dok mola ne da da nije obavezno Mojim još pitanje ima Bueno. toliko vjernika da povuku ove nevjernike, da pa ih opet da, da, da, ovaj, da ih da, da pođu u da pođu u vjeru, u vjeru kad je u pitanju hidaje uputa ljudi znači Đelle Še'nuhu je stavio u emanet onima koji znaju šta je iman, šta je vjera i koje je Allah uputio da pozivaju one koji nisu upućeni i da budu ustrajni u tome da znači preduzmu sve ono što vodi do onoga koji ne zna da sazna šta je uputa a da li će on prihvatiti da li će se odazvati to je nešto što nije u mogućnosti onoga koji poziva a Allah subhanahu wa ta'ala znači traži da oni koji vjeruju pozivaju onoga koji ne vjeruje kad se uveća skupina kad Allah subhanahu wa ta'ala će dati, dati inicijativu i taj trud i rad onaj ko poziva na pravi put ne mora rezultate uzeti odma na ovome svijetu i vidjeti ali će sigurno naći na onom svijetu to što kad će doći da muslimani preuzme inicijativu kad ima nečega što govore hadisi da će doći vakat nakon što su muslimani izgubili vođstvo i hilafet i državu da će doći dinastije i kraljevi na vlasti pa će to jedno vrijeme trajati muslimani će biti u, u države podijeljeni pa će to nestati pa će se ponovo objediniti muslimani na prvim kao što je u vrijeme poslanika, ali su se na, na ispravnim našim osnovama, taj moment neki smatraju da će biti tek u vrijeme do, dolaska Mehdija i Isa, ali se tu dok neki ne isključuju mogućnost da se to može dogoditi i prije. Ali na nama je, kad smo u mnoštvu džehala i mnoštvu kufra, da ne, nemamo jes, razočarenje. Zahvalimo Allah što nas Allah uputio i odvojio, jer će čovjeku biti od koristi njegovo djelo koje je činio bilo kom vaktu i vremenu. To nije grijeh da dobročinstvo činite onima koji naratuju protiv vas, koji nisu otvoreni neprijatelji. ima ovaj ajet isto, onaj, kada sam, ne znam tačno koji, koji je a onaj isto tako kao onaj, nije vam grijeh da pokazi. On je kad je prema malo onaj ko, ne Nevjernici su neprijatelji. Samo neki su otvoreni, a neki zbog manje su tako, sve jedan nevjernik, on je na određen način prepreka vjerniku u njegovom životu. I remeći mu njegov I nevjernici su šeitanovi, sljedbenici. Njihov džehel i neznanje na nama je obaveza kad, znači da prema njima imamo zdrav odnos, da im uputimo na pravi put. Ali nećemo tolerisati njihov kufr i postati kao da nema razlike između nas i njih. Komuniciramo u svima u poslema koji su neminovni, ali uvijek znači kroz dijalog prožimamo to da osobi koja živi, a ne vjeri Allah subhanahu wa ta'ala, je konačni boravak propast, džehennem. Tako da ima na ovome svijetu, kada bude vjerovo i umre na kufru, naše je obaveza koji znamo šta znači iman i šta je ovaj svijet i onaj, da toj osobi to približimo njegovom srcu, kako bi skinili odgovornost, jer smo živjeli s takvom osobom na kontakstu. Dobro, ima još pitanja? Evo ima još koliko je značaja svjetovna nauka da bi pobjedila Allah od koliko je značaja svjetovna nauka da bi pobjedila Allah svjetovna nauka se ne hoći ako je to proizvod vjerovanja u Allaha Subhana svjetovne znanosti u smislu to dijeljenje na svjetovne i dinske na određenost treba ispravno razumijeti ako neko stiče znanja o svjetovnim oblastima a ima prethodno čvrst din, čvrstu vjeru, znači to će mu biti od koristi, će nagradu za to, ako je ispravno, znači poticao ljude na hajeru tome, da olakša dunjaluške stvari. Znači kad je pitanju nešto što je vezano za ovaj svijet, ali baviti se svjet, svjetovnim znanjem, zapostavljajući šerijatsko, to vodi u propast. Zato uvijek ima taj spoj kod vjernika, svjetovni svijet nije isključen, ovo svjetski život živimo na njemu, ali varamo ga sa pravilima koja su postavljena u objavi. Za oni koji ne vjeruju, oni se zabavljaju ovo svjetskim stvarima za postavljaju, dok vjernik nije takav. On uzima i ovo svjetske znanosti, a istovremeno je predan i pokoran roba Allahu Dobro, ali u našoj današnjici ima ljudi, recimo, ne, teško je naći čovjeka da kaže da ne, da ne vjeruje u Allaha Đelešanu, ali ne predržava se. Šta reći za takve ljudi? Ljudi koji ne razumiju vjeru, naše je da ih ne znači, da, sad smo rekli nam da je vjerovanje kod muslimana, da vjeruje srcem, potvrdi to svojim jezikom i dijelom. Ako on to ne zna, onda samo sama riječ mu neće biti od koristi i trebamo staviti mu do znanja da čovjek sam sebe ne obmanjuje kad kaže da vjeruje da mu istaknemo da je licem jer i kažu da vjeruju u kazu svjernicima ali kad ostanu na samo pokoravaju se šeitanu tako da takaj čovjek pojmi da pravi vjernik ima pravila koja mora poštovati i ruknama islama bez koji ne može biti musliman Na. Vjerujem. Dobro, ako nema više pitanja, može se pripremiti za namaz, a pozivam također braću da se priključe druženju u ovu klubu. Jazakum Allah khaira, volim vas Allah nagradi, wa sada Allahana, alhamdulillahi, rabbil alim. Nalazim se na jednom skupu. Thank you.